عند ربهم جنات النعيم وقال أيضا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ابارك محمد الله سبحانه وتعالى نكم تكرحمة متمويت محمد صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسي زانغو na نفسي زينو تويني يقوا تنمغوا الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia waumini anawaambia kutiba alaykumus siyam ya kuwa mmefaridhisheni nyinyi ya kuwa nyinyi mfunge kama kutiba ala alladhina min qablikum kama vile ambavyo walivyofaridhishiwa walio mbele yenu ili wapate nini la'allakum tattaqun ili mpate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ama katika hadithi yake mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtume sallallahu alaihi wasallam idha kana awwalu laylatin min ramadan futihat abwabul janna falam yughlaq minha bab وأغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وسفدت الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار ثم صلى الله عليه وسلم katika hadithi anasema idha kana awwalu lailatin min ramadan inapokuwa usiku wa kwanza katika mwezi mtukufu wa ramadhani futihat abwabul janna au futihat abwabul janna milango ya pepo inafunguliwa falam yughlaq minha bab haitofungwa mlango wowote wa ughliqat abwabu jahannam vile vile milango ya moto inafungwa falam yuftah minha bab haitofunguliwa mlango wowote wasufiyat ash-shayatin na vile vile mashaitani zinafanya nini zinafungwa mwezi wa ramadhani na kuingia ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akasema وينادي munadin kisha mnadi atanadi mtu ataita ya baghi alkhairi aqbil asema ewe ambao unataka khairi njoo wa ya baghi alsharri aqsir na ule ambao wewe unaotaka shari nenda mbali na mtume sallallahu alaihi akasema walillahi utaqaa minan nar na hakika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawahifadhi na moto ataweka mbali na moto ni kina nani hawa ni wale ambao watatekeleza khairi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na vile vile katika hadithi nyingine Mtume صلى الله عليه akasema man sama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya kuwa yote ambaye atafunga mwezi wa Ramadhani akiwa na imani si yakuwa anafunga mwezi wa Ramadhani ya kuwa kujionesha au anafunga mwezi wa Ramadhani ya kuwa anamuona fulani anafunga hapa mtu sallallahu alaihi wasallam man sama ule ambaye atafunga mwezi wa ramadhani imanan akiwa na imani wahtisaban na vile vile akiwa yeye anatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hufira lahu ma taqaddama min dhanbi atasamehewa madhambi madogo madogo aliyotangulia na vile vile katika hadithi hii mtume sallam akasema man qama ramadan ule ambaye tafarini atasimama katika mwezi wa ramadan kusimama katika mwezi wa ramadan kusimama katika mwezi wa ramadan salatu tarawih kusimamisha swala za tarawih na vile vile kusimamisha tahajjud katika kumi ya mwisho man qama ramadan imanan akiwa na imani wahtisaban na vile vile akiwa yeye anatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ufira lahu ma taqaddam min dhanbi atasamehewa madhambi madogo madogo yaliyotangulia ndio vile vile katika hadithi akasema kaendelea akasema man qama lailatul qadr na yule ambaye atasimama usiku wa lailatul qadr ambao ni kumi ya mwisho ya ramadhani man qama lailatul qadr yule ambaye atasimama usiku wa lailatul qadr imanan akiwa na imani si kwa yeye ameona watu wanasimama msikitini akaacha usingiza anafuata watu la yeye anasimama akiwa yeye ana imani ya kuwa hii na thawabu ndani yake na ujura akisema man qama imanan ihtisaba akiwa na imani kwa na tarajia mali kutoka Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atasamehewa madhambi yale yotangulia naam ahwalu nas fi siyam hali za watu katika kufunga kwa sababu katika ndani ya somo kuna hali tofauti tofauti ambazo zinazopatikana katika kufunga hali ya kwanza asomu wajibun ala kulli muslimin balighin aqil ya kuwa somu kufunga ni wajibu ni lazima katika kila muislamu aliyebaleghe na vile vile aliye na akili ya simu mwendo azima akili kwa timamu na ana amebalegha hii somo kwa yeye ni wajibu ni lazima kwa yeye afunge hali ya pili alkafir la yasumu ya kuwa mkafiri afanya nini yeye mkafiri afungi kwa sababu gani mkafiri yeye afungi kwa sababu yeye hajatamka shahada saizi funga hiyo ni hali ya pili katika ahwalu siyam hali ya tatu astaghir alladhi lam yablugh lakin yukhbar liyatadahu vile vile mtoto mdogo ambaye hajabalighi hapasi kufunga lakini anaelezwa afunge ili azoee kufunga wala si wajibu kwa yeye kufunga bali yeye anaelezwa afunge ili azoee kufanya nini kufunga asaghir vile vile hali ya nne almajnun la yajibu alayhi sawm mwendawazimu yeye hapasi kufunga kwa sababu gani kwa sababu akili hamna almajnun huwa mwendawazimu kwa sababu faqid alaqli ye hana akili hawezi funga hiyo ni hali ya nne hali ya tano alajiz an sawt bimaradin tari'in au maradin daim ule ambaye hawezi kufunga ima kwa maradhi yaliyokuja au kwa maradhi ambayo anayo kila siku kwa sababu maradhi kwa namna mbili maradhi ambayo mtu anayo kama maradhi ya sukari na kadhalika hii ni maradhi daim hii ni maradhi ambayo mtu anayo kila siku kisha kuna maradhi mtwari kama vile maradhi yanayokuja kama homa na kadhalika so imeanza ramadhani ugonjwa ukakuja hili katika hali za kina nani hali za watu wenye kufunga hasa mtu kama huyo ambaye ana maradhi ya kufanya nini maradhi ambayo yamekuja anapaswa kufanya nini huyu huyu atakula sikisha taliba baada ya mwezi wa ramadhani ama ule ambaye ni maradhun daim maradhi ambaye anabaki nayo huyo atafanya nini huyo atalisha miskini wala atafanya nini wala hatolipa na vile vile hali ya saba hali ya sita alhamil walmurdi mwanamke mjamzito na mwanamke ambaye ananyonyesha hii ni hali ngapi hali mbili hali ya mwanamke aliye mjamzito ikiwa ule ujauzito ambao huu mwanamke akonao nao ya kuwa inamharibia somo hizi kufunga huyu hapasi kufunga huyu atafanya nini huyu huyu atakula kisha baada ya ramadhani atafanya nini atalipa kisha vile vile almurdi ule ambaye ananyonyesha kwa sababu atapofunga atakuwa na muumizo ule kiumbo ule mtoto kwa sababu ule mtoto chakula chake ni hiyo maziwa hasa hali kwa namna mbili hapa ikiwa ule mtoto anadhurika na kufunga kwa mama hapasi mama kufanya nini kufunga ni mtoto adhuriki mama anafanya nini atafunga na vile vile katika hali nyingine alhaidh wa nufasa mwanamke ambaye ana, ana nini ana hedhi siku zake hapaswi kufunga ndio mtume sallallahu akasema taqdi wa wala taqdi salah ya kuwa somo atafanya nini yeye eh? hii somo ambaye amekula atafanya nini yeye eh? atalipa lakini swala afanya nini alipi na vile vile hali nyingine almutar liinqadhi nafsi ule ambaye yeye amejitolea kuokoa mtu mathalan ameona mtu anaungua ndani ya nyumba na kuokoa mtu anataka nguvu katika hali hii huyo anaruhusiwa kufuturu kumsaidia mwenzake ima anaungua ndani ya nyumba ama yeye anafanya nini anaangamia baharini anazama anafanya nini huyu katika hali hii anaruhusiwa kufanya nini kufuturu naam vile vile hali nyingine almusafir inshaa sama wa insha afṭara vile vile ule ni msafiri ambaye anasafiri katika safari insha asama akitaka atafanya nini yeye atafunga wa insha aftara na vile akifanya akitaka yeye kufutura atafuturu asaba masala yako mbili ikiwa inshaqa alayhi saum ikiwa somo kwa yeye ni mzito ni ngumu aftara atafanya nini eh atafuturu na ikiwa somu kwa yeye ni nyepesi ni kawaida atafanya nini eh? ataendelea na somu na safari yake bali yake unakuwa somu imemlemea atafanya nini eh aftara anafanya nini anafuturu naam alhalat almuftatirat thamania vitu ambavyo vinavyoharibu saumu ni nane الاول ya kwanza aljimaa mtu kulala na mke wake mchana wa Ramadhan unapolala na mke wako mchana wa Ramadhan hapo una penalty imma ulishe miskini sitini au imma uatilie mtumwa au imma ufunge miezi miwili mfululizo Hasa jua mwezi wa Ramadhani unaingia, usimkaribie mkeo katika mchana wa Ramadhani. Mkaribie mkeo usiku wa nini? Wa Ramadhani, si mchana. Aljimaa, jua kuwa unapotekeleza tendo kama hilo katika mchana wa Ramadhani, jua ya kuwa wewe inapaswa ufunge miezi miwili mfululizo. Na kama mfano ukifunga siku kumi kesho ukakula unaanza tena mwanzo. Miezi mingapi? Mwili. Sawa, Muislamu jitahadharishe na hilo hali ya pili inzalu almani biyaqdha istimna au mubashara au taqdil au dham mtu kujitoa manii spams imma to ile spams yeye kwa kujikamua mwenyewe kujikamua au imma yeye afanye nini ambusu mkewe akafanya nini akatoa manii au ima yeye akamlemea akalalia mke wake mpaka katoa mali yote inafanya nini inatoa inaharibu nini inaharibu saumu swali nakuja naam ikiwa mfano yeye amelala kisha akatoa mali je huyu somo yake imeharibika la hasha wakala somo yake jaribika bali iko iko sawa kwa sababu amekuwa amefanya nini yeye amelala kisha akafanya akatoa mali naam hali ya tatu vitu ambavyo vinaharibu saumu al-akl au shurb amidan mutaamidan mtu kula au kunywa kwa maksudi yaharibu soko tafanya amekula amekunywa maksudi tu si kusahau hii inafanya nini inaharibu soko lakini kwa yeye amekula au amekunywa kwa kusahau fa fasawmuhu sahih saumu yake iko sawa naam حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام vile vile kujiweka sindano ambayo ni ya vitamin ya chakula hii inafanya nini hii inafuturisha inaharibu somo alati istaghna biha an at'am ambayo imechukua nafasi ya chakula kwa sababu mtu anapofanya anapojiweka haya masindano ya vitamin jua kwa nafanya nini hiyo inaharibu somo wallahu a'lam alhamdulillah ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd vile vile vitu ambavyo vinaharibu saum hiqnu dam mithla yahsul lisaim nazif vile inafanya nini haribu saum tufanya nini mathalan damu unaona imepungua kufanya nini ukaenda kujiongezea damu inafanya nini hiyo inaharibu saum vile vile huruj damu alhaid wa nifas huruj damu alhaid wa nifas fanya kutoka damu ya hedhi kwa mwanamke ama damu ya kuzaa nafani hiyo inaharibu saum vile vile ikhraji dam bilhijama tukutoa damu na hijama haya mtu fanya ni kuona kujitoa damu nafani hii inaharibu saum sasa wewe muislam katika mwezi wa ramadhani jichunga na mambo hayo vile vile alqai in qasada fa in qaa min ghairi qasdin lam yaftur mtu kujitapisha au kutoa matapishi kwa kukusudia amejiweka kidogo akafanya nini akatapika fa saumu batil soma kama fanya hiyo imeharibika wa lam yaqsud kama yeye hajakusudia fa saumuhu sahih saumu yake iko sahih vile vile katika mambo ambayo inapasa mtu aliyefunga wenayo mausama ramadhani Ule ambaye atafunga mwezi wa Ramadhani falyahtafidh bifihi au falyahfadh fahu afanya nini eh ahifadhi mdomo wake usemwe kuwa wewe umefunga lakini mdomo wako ni mchafu unatoka matusi katika mdomo wako Mtume sallam anasema fa insabahu ahadun au qatala falyaqul inni sa'im inni sa'im yakuwa mmoja anapotukanwa au mmoja anapotaka kupigwa na mwenzake anamwambia inni sa'i nimefanya nini mimi nimefunga ndio katika hadithi Mtume akasema man lam yaj'a qawla zu wala al'amala bih falaysa lillahi hajatan fi an yad'a ta'ama wa sharaba asabu lambe man lam yaj'a qawla zu unaambia hata acha uongo au al'amala bihi au kufanya kazi na uongo hasa muislamu inapaswa wewe katika mambo yako yote uwe wewe ni mkweli katika maneno yako usiwe muongo falaisa lillahi haja salama anasema Allah subhanahu wa ta'ala ana haja fi an tad'a ta'amaka wa sharabak ya wewe chakula chako na kinywaji chako na unadanganya Muislamu wa sawa ni yakuwa kuwa wewe unapofunga saumu an yasuma madha lisanak unamaa kufanya nini pia ulimi ufunge saumu huo msio mwenye kuona sengenya watu au usiwe mwenye kuona tukana watu na kadhalika hii ufanya nini wewe mwenye kufanya nini kufunga na vile vile katika mambo ambayo anaambatana na mtu aliyefunga as-sala Muislamu unapaswa uswali swala ya tano ujua kwa wewe unapokuwa unafunga na uswali fasawmuka ghaira sahihi jua kuwa saumu yako haisihi kabisa kama unajua wewe unafunga na uswali ujue kula chafu kuacha chakula chako na kinywaji chako ni cha bure jua kuwa as-salata wajib jua kuwa swala kwa wewe ni wajib muislamu asau kula lakini anasau nini swala kumwambia kuna mtu anasau lunch hakuna mtu ambaye anasau lunch lakini swala na mimi nasema kuwa Ramadhani inaingia hii. Jua kuwa kama wewe itakuwa uswali sala jua ya kuwa funga yako Allah subhanahu wa ta'ala hakubali. Jua kuwa fanya nini hiyo? Hakubali. Jibidisha kwa wewe uwe Muislamu wa sawa. Usiwe mwenye kuona mdanganya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Muislamu ajiulize ya kuwa yeye anajidanganya mwenyewe Allah danganyiki unajidanganya wewe mwenyewe ya kuwa mdanganya Allah uje Ijumaa yani imekuwa dini waislamu wanaichezea kama yao eh akijisikia ana swali akijisikia anafanya nini anawacha anaona leo ni Ijumaa nitaulizwa na mtu bana hata Ijumaa pia anaona anafanya nini hata diveni kaswali lakini swala zingine aswali 100% waislamu wengi utakuta muislamu na swali Ijumaa pekee yake na ni kitu nimeshuhudia na macho yangu ya kuwa idadi ya Waislamu wengi ni Waislamu wa Ramadhani na Ijumaa peke yake. Utakuta misikiti hivi sasa Ramadhani inapoingia, misikiti inafanya nini? Inajaa watu. Tuulize, je, katika miezi mingine hawako hao au wanakuwa wamekufa? Wako. Lakini wamegafilika Dini yao walidharau. wakaeka nini mbele kisha Muislamu analia bwana sina riziki. Yeye mwenyewe anamchezea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah atakumbuka vipi aliyakuwa wewe unamsahau humkumbuki wadhakirina Allah kathiran wadhakirat unaambia mtaja Allah kwa wingi lakini wewe Allah unamchezea wewe unataka riziki ya kufungulia kisha wewe umwangalie hata kidogo umemfanana mkafiri kinamna nyingine lakini hujijui ule mkafiri anaingia Jumapili wewe Muislamu unaingia Ijumaa haya mal farq tofauti kwa ni kidogo tu kisha mwezi wa Ramadhani umdanganye zaidi ya kuwa unamwabudu ujaze misikiti full baada ya Ramadhani eh. Allah subhanahu wa ta'ala achezewi Allah subhanahu wa ta'ala yu'bad yawmiyan Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa kila siku si masaa kwa sababu juma ni masaa one hour peke yake one hour sasa wewe one hour itamaliza wiki nzima jiulize hilo swali Hasa wewe muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala mwezi wa Ramadhani umeingia kwa wewe ubadilike. Si mwezi wa Ramadhani umeingia na ukitoka hali ile ile tu. Kama ulikuwa ni mlevi unabaki mlevi. Kama ulikuwa ni tarika sala unabaki pale pale. La, Muislamu unabadilika. Muislamu baki katika hali ile usikubali shetani akumalize. Ndio Allah akasema tukumaliza hutuba yetu katika sura Ibrahim akasema waqala shaytanu lamma qudiya al-amr إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم الله كسيما قال الشيطان شيطانا كسيما لما قضي الأمر بعد kuwa الله إيه أشاوكم وشام ليزا كسيمة إن الله وعدكم وعد الحق kuwa الله سبحانه وتعالى ta'ala يا ahadi يا حقي يا كويلي Shetani anajua kuwa Allah yeye alituambia ukweli, waatukum fakhalaftu, aliwaidi nyinyi akawaeleza nyinyi mkakhalifu. Ndio shetani akasema ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum. Asa mimi nilipelekea mimi fanye niwaite, niwalinganie. Kwa sababu shetani anafanya nini? Analingania. Asa fastajabtum li mkanijibisheni mimi kwa sababu shetani akulazimishi anakuita fastajabtum li mkajibisha ndo akasema fala talumuni walumu anfusakum msinilaumu mimi laumuni nafsi zenu hasa muislamu jiulize shetani katika mwezi wa ramadhani amefungwa mbona unavuta sigara umejizuia chakula mchana mzima kisha sigara unafungua nayo mchana mzima umejizuia sio Uwezi jizuia mpaka usiku mzima isali nafsi kijiulize mira wewe umeacha mchana mzima umeshinda kujizuia pia usiku huo jiulize ikiwa wewe umejuzia mwezi wa Ramadhani huwezi jizuia miezi mingine hawil an tunadhifa a'malak jaribu we ibada zako uzitafite ziwe safi sio na haram haram ndani yake Yule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 الصلاة الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا